el de los arcas. Por mi casa si se va la luz, vaigo. Que yo de eh. dale, que ella es muy bocinabón. Por mi casa si se va la luz, vaigo. Yo no dejo de ah, doblar. Por mi casa si se la agarre la de Popolen. Quieren que me la roben y le dé a prueba de mi joven. Si me ve y en un patín ella se pone, quiere que yo le empatille y le chupe los dos Busquen condones. Vamos para el de la come, vamos a aprender par de blones, viví no los del capone. Yo sé que ustedes copian los flocos, locos se ponen, no me hagan bulto con cuarto, ustedes no tienen de patrones. Con los pistolones y los peinones, controlando los tronchones barrancones y callejones. Tengo par de menores que quieren par de misiones y yo tirándote toalla Pa' que ninguno te detone. Me meto para la 4-2. Siempre con mi pistolón, un abrigo y en mi motor. En busca de Ay ese y Kiko me dijo que prenda pare, que acá y la detone. Estoy en canal y te quiero dar bala. Los blon bajan en trono de los boom. Ahí que vagamundería, los ladrones vestidos de policía. Ya no quiero dormir la tú para aprender. Ahí yo quiero vacilar con ella y darle el día Estoy entre dos del maraqueo de noche, pila de cuero en el coche. No siento ni la resaca por la tucia. Me lo sometido que la comemos más un lío. Que le baje condones, que la chorita en el trío. Para que se pone fresco yo me lo pongo creativo. No vivo movie de gente, de la gente que yo vivo. Por mi casa sí se va la luz. No, queremos bulto ni nada para que estén claros, ¿eh? Sin gaso mierda y si vienen con bulto, van con su bulto en el cuarto. Y ustedes no van a venir porque no tienen cuarto, no tienen ni uno, para que estén claros, ¿eh? Que el de los arcas, el que le cambió el color a la vuelta, el cable en la volanta, con todo el dinero récord. Cali 8, no estamos en esta gente, ustedes no están de tiempo ninguno, Digo, mata, mata, o chimbla, no quiero bulto ni de nada para que estén claros. Y si vienen con bulto, van con su bulto en el cuarto. Sin su mierda, menos R, dando para de verdad un 15.